Dje në mëngjes isha dikush tjetër, dikush tjetër po. Ë bashkë me Jerin, mirëmëngjes të gjithëve. Me Altinin, Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga 7-10 në këto vale këtë ekran miq ju përshëndesim, ju urojmë një ditë fantastike edhe hapje t'javës. Edhe të muajit gjithashtu. Po. po. Ça bëhet? Mirë. Si shkoni? Pak lagësht. Pak lagësht, po. Megjithatë ka filluar që të ndihet uh, ardhja e mm. pranverës. Mm. E ngadaltë, por me çap të sigurt. Sot i bie të jemi futur, domethënë. Një jo. Jo akoma, kemi edhe pak. Datë 21 duket është. Datë 21 është. 14. Ëh, po flasim si muaj, marsi, prilli, maj është pranverë. E, dakord, po ka një kështu është ekuinoksi mm. pranveror që duhet të ashtu. Që po, qënë tamam tamam. Që është pranë, është pranë, e. Jemi shumë pranë për gjithsesi. Edhe ka filluar të ndihet mm -hmm. në cicërimën e zogjve, nëse do mund ta quajmë kështu. Po sado çi çi çer bëjmë kështu në mëngjes e ke parasysh. Mm -hmm. Ndihet ndryshe. Kurse mua më pëlqen. Pëlqen kjo koha, kjo kohë e vitit. Pranvera. Më pëlqente më shumë nëse s'do kishte shi. Si thashë unë, çfarë thoshte Olta? Çfarë ishte e preferuara e Oltës? Në Se e kishte një të preferuar, po, vera, behari, gu, oh, gushti. Të japësh vetë sa çfarë robi që është. Ke vënë? Flisim tash që s'është këtu sepse mund të tani është koha që mund të flasim lirshëm për Oltën. Po. Kurse pranvera miq të dashur është mendoj që e kemi mbyllur me ato të ftohtat e mëdha, po, dëborën, plakat, shiu ndoshta jo se shiu deri në qershor këtë punë ka, po. E gjithsesi, sot është vetëm data 2. Kështu që ne do ta hapim programin, gëzuar javën e re, gëzuar muajin e ri mars që të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit me Blendin Jerin Altinin Oltën dhe Lorin në Radio Club FM në 100.4. Ora 7:02 minuta. When she was 22 Në vitin një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë, u themelua nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara Parku Kombëtar Mount Rainier. Në vitin një mijë e nëntëqind e një, u hap kompania e parë e telegrafit në Hawaii. Në vitin një mijë e nëntëqind e njëzet e pesë, ndërroi jetë në moshën dyzet e gjashtë vjeçare Luigj Gurakuqi, poet, publicist dhe figurë e shquar e lëvizjes patriotike. Në vitin një mijë e nëntëqind e tridhjetë e një, erdhi në jetë politikani sovjetik Mikhail Gorbachev. Në vitin një mijë e nëntëqind e tridhjetë e tre, u shfaq premiera e filmit King Kong me regji të Fay Wray në New York City. Në vitin një mijë e nëntëqind e dyzet e gjashtë, Ho Chi Minh u zgjodh presidenti i Vietnamit. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e katër, doli në tregun amerikan Twist and Shout nga grupi The Beatles. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë, në Toulouse, të Francës, transporti supersonik Concorde bëri fluturimin e tij të parë testues. Në vitin 1998, filmi Titanic u bë i pari që krijoi të ardhura prej 1 milion dollar. Në vitin 2003, presidenti i Francës Jacques Chirac ka vizituar Algjerinë. Kjo ishte vizita e parë e një zyrtari francez që prej se ky vend kishte fituar pavarësinë nga Franca në 1962-shin. Në vitin 2011, Steve Jobs prezantoi produktin e ri Apple iPad 2. This is Club FM 100.4. Ok, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Olden dhe Lorin. Është koha tani që Jeri të na tregojë se çfarë eh, ndodh në mm. zgjedhjen e saj për një shprehje për ditën e sotme e Jeri. Dhe sot kam zgjedhur një shprehje nga një filozof yes. Eh, i Greqisë së lashtë, Aristipo, dhe është kjo. Është Aristipo. Aristipo. Okej, okay, në rregull. është më mirë të jesh i varfër sesa pa kulturë. Të varfrit në fakt i mungon vetëm paraja, të pakulturuarit i mungon njerëzillëku. Oh, Okej. Okay. Yeah. Faleminderit ti. Të lutem. Shkëlqyer shumë. Po goxha shprehje. Mm -hmm. Shumë e bukur. Shumë mirë. Mi jera fjala. Edhe sa lek duan që ta themi të drejtën pavarësisht fare. Janë marrë dy ekstremat. Bëj kështu tash ti ti. Mos e trego veten fare pa kulturë. Nuk e kërkuar para. Me këto para. Çfarë do të bësh ti me këto? Mm, mm, mm, Ç'të duhen ty parat? Ti jeto normal. Eh, po. Është normal, një një jetë normal. Ej, um, çfarë do thosha? Ëm, um, ndihem pak më i kulturuar mbasi pashë një shfaqje në teatr për shembull. Mhm. Mm Që ishte e shkëlqyer, dua t'i them dy fjalë për uh, për atë shfaqje dje. Ë uh, me sytë e një klouni, mm, Nga Heinrich Böll ishte ishte vendosur dje edhe parmbrëmë dhe mbrëmë mm -hmm. në mhm. sallën e teatrit kombëtar, po, pra. të shtunën dhe të dielën. Teatri kombëtar me Emma Andrean dhe Neritan Liçajin, i cili bënte klounin Hans Schnier, quhet personazhi atje, por mbante edhe sigurisht peshën kryesore pasi është është pak si nuk di tani termat e sakta, por e, nuk e, nuk quhet monodramë, se s'është vetëm. Po po. Nuk është ekzaktësisht vetëm, po. Por ai është, si të thuash, ai ka 96% të tekstit dhe 4% mhm. të tekstit pastaj disa personazhe i luante Emma Andrea. Mm -hmm. Qoftë të ëmën e tij zonjën Shnir, të dashurën e babait në një moment, agjentin e tij, Konererin në një moment tjetër, por uh, Kloni dhe monologu i gjatë i madh ishte Neritan Liçaj, që e kishte e kishte qarë, e kishte e, e pabesueshme, sepse ai është i gjithë libri ne folëm të premten për këtë. Është një tip monologu i brendshëm, është një tip retrospektive ku ky kujton dashurinë që ka për Marian, që ka braktisur e gjithë ndjenjat që ky ka për njerëzit e ndryshëm. e kujtimet e tjera etj dhe thua si do ta sjellin këta në teatër këtë unë kisha menduar sepse pashë Emën që kishte dalë kishte dalë një mëngjes të shtunën për të folur për këtë uh, dramë para, para se të shfaqej në në televizor edhe thoshte që njerëzit që kanë lexuar romanin të mos presin romanin sepse ne kemi marrë si spunto romanin dhe pastaj kemi ndërtuar një gjë. Dhe unë thashë, "Ok, këta ndoshta kanë ngritur edhe dialogje, kanë bërë dialogje që s'ekzistojnë në roman, por që e kanë treguar historinë nisur nga të dhënat që ai jep atje, por jo. Ëm, uh, ishte zgjedhur ndoshta rruga më e vështirë, më e bukur, por Neritani ishte i jashtëzakonshëm. Spektakolar. Spektakolar. Një gjë që mungonte për shembull ishte që nuk nuk kishte është ajo mbyllja që ndodh në fund të të një të një shfaqjeje ku dalin që të gjithë dhe bëjnë përkuljen para mm -hmm. publikut dhe mhm. publiku çohet në këmbë e duartroket. Tam. Kjo mungonte për arsyen që ata kishin zgjedhur dhe në fund fare kur ne dalim nga salla unë thosha prit Pa dalë ata si dashu. Ëm, um, megjithatë kur dolëm përjashta, kloni Neritani ishte përjashta. Ishte domethënë i përcillte i përcillte pjesëmarrësit në shfaqje. Po, duke dalë, ishte ftohtë mbrëmë në darkë. Kjo i bie të jetë diku rreth orës 8 8 e gjysmë kur shfaqja ka mbaruar. Por që ai ishte ishte atje. Do të marrë një të ftohtë të mirë. Të mirë. Ah, shpresoj që jo, shpresoj që jo. Po po them, ëm um, i jashtëzakonshëm, ishte i jashtëzakonshëm. Edhe nëse do të ngrihej sërish në skenë, si shfaqje duhet të duhet parë me syrin e një klouni. Shumë emocionues, se edhe kur e di historinë, për shkak se ti mendon që epo mirë, po unë e di, e kupton, nuk është se ka ndonjë surprizë apo ndonjë ashtu. Por mënyra se si ai e kishte e kishte përvetësuar, po them, E gjithë atë personazhin. Wow. Ishte shumë emocionues. Me një fjalë sa nuk qajmë. O pothuajse. Pothuajse. Ishte bukur, ishte shumë bukur. Kështu që bravo, bravo qoftë. Ëm, um, edhe është është është një nga gjërat që duhet ta themi në fakt në Po, po. Kemi një sallë teatri, kemi aktorë shumë të mirë, herë pas here shfaqje të shkëlqyera edhe njerëz që nuk shkojnë shumë shpesh, po ti po e thoshe edhe një herë shprehjen e ditës tani në këtë kontekst? Është më mirë të jesh i varfër sesa pa kulturë, të varfrit në fakt i mungon vetëm paraja, të pakulturuarit i mungon njerëzillëku. Shkojmë tek muzika tani në klubin e mëngjesit, Niko dhe Vinz miq të dashur kjo është In Your Arms. I feel like Superman. They gonna remember me. I think I know I can. Ora është 7:23 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e hënë data 2 mars, ju urojmë një javë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur në program, miq të dashur, ju përshëndesim. S'i ka shkuar uh, mbarë ditëlindja një vajze uh, në Suedi, bëhet fjalë për uh, për një vajzë e cila e ka emrin Sara Eriksson dhe festonte ditëlindjen e saj të 21-të. Në fakt, po, faleminderit për uh, Po të falënderoj për të. Tani unë nuk e njoh dhe nuk e di ku e ka shpinë tamam, a, është nga Stockholmi apo ndonjë qytet aty afër në në Suedi. Mm -hmm. Por çfarë ka ndodhur është që dikush po kalonte pranë shtëpisë saj dhe uh, këta djem dhe vajza që ishin grumbulluar atje kishin uh, nxjerrë edhe ca tullumbace nga këto të ditëlindjeve, të mhm. cilat mm -hmm. thonin uh, kishin 21, domethënë ishte 22, po. 21, 21, 21 të formuara në formë uh, tullumbacesh. Por ky kalimtari që kalonte atje, i pa, edhe tha, ç'janë këto ISIS. Se oh. shikon, po, ç'është kjo ISIS, ta ISIS, ISIS. Po, i bën suxiza sepse shikonte nga ana tjetër. Po, të të kthyera mbrapsht uh, këto, edhe telefonon policinë dhe thotë, janë duke bërë një festë në një periferi, periferi mm -hmm. um, dhe kanë ngritur tullumbace që thonë ISIS, ISIS. Oh, Kaq u desh edhe policia uh, suedeze shkon me vrap atje dhe troket në portë e hap derën i dashuri i Sarës. I cili u shpjegon atyre që jo më falni thotë jeni duke i parë nga ana tjetër, nuk thonë ISIS thonë 21. 21. Sara sot mbush 21 vjeç. Mhm. Mm Po, ë megjithatë policia ka kërkuar, meqë erdhëm thanë ata dhe ju lutem, hiqini ato. ISIS-et që mos po ngatërrohen njerëzit. Po, mos na vinë njerëzit se kujtuan se po bëni xhihad atje brenda. Jo, i thanë këta është thjesht një ditëlindje. Party. Po, happy birthday to you. Happy birthday. Ia këndon edhe sot happy birthday. Po, kështu. Kështu që a ndonjëherë zelli i madh mund të të bëjë mund të të bëjë edhe që ta prishim festën, se unë po imagjinoj që kjo mund të ketë shkuar edhe, mund të kishte shkuar edhe shumë më keq se kaq, e ke parasysh? Shkon tash. Granat. Më tash, më tash i trokasin derës edhe edhe ku di unë tash, ndoshta e hedhin poshtë me shkelma. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Ëm um, shumë njerëz sot uh, kanë filluar që të njihen online. Keni parasysh edhe këtu në Tiranë, jo me distanca të gjata ku uh, Njerëzit njihen online edhe bëjnë chat, ku di unë tani nga kontinenti në kontinent, apo këto historitë e zakonshme që kemi dëgjuar herë pas here ku një dashuri mund të lindi edhe në distancë, por mm -hmm. pastaj duke e mëkuar pak e nga pak me chat çdo ditë, mund të bësh që ta takosh uh, tjetrin apo tjetrën edhe të fillosh një, po themi, një histori, një histori mm. dashurie, mm. etj, etj, etj, si këto. Uh, po sot mund përdoret edhe brenda qytetit për shembull, dikush në Tiranë Mhm. Përdor Facebookun për të njohur dikë tjetër që jeton në, në Tiranë, Tiran, po. Ose diku tjetër. Ose diku tjetër. Tam. Po. po dua të them që kjo është kthyer në një normalitet tani. Shumë djem dhe vajza, sidomos ata të moshës së gjimnazit për shembull, e përdorin Facebookun edhe për të krijuar njohje të reja mm -hmm. etj etj etj. Unë vërej ndonjëherë për shembull edhe në në chatet uh, ose ose ato statuset që ne mund të hedhim për shembull në klubin e mëngjesit, mm -hmm. kur ka reagim nga njerëzit që bisedojnë atje, dikush fillon e reagon me një bashkëkomentues që ndoshta nuk e ka mikeshë apo mik dhe po bëhen aty. Bëhen aty pra se se që të dy përfundojnë duke duke komentuar në një mhm. status mm -hmm. të caktuar dhe pastaj fillojnë të komentojnë njëri-tjetrin, thonë, "Oh, ja ku lind një dashuri e re." Atje, po pyetja është për ata që na dëgjojnë, a besojnë në këto lindjet e dashurisë online? A mund të mund të jetë fillimi, si thua, shkëndija e parë I... kibernetike, po, që të nisë çfarë dhe pastaj të shkojë në një gjë që është, siç thonë tek mesurin e një klonit, në një dëshirë të mishit, për shembull. Më tutje. Po nuk e di, a e besoni juve kësaj apo duhet patjetër që të jetë një njohje që ndodh kështu në në botën fizike para se të ndodhë në ku jon, se emocionet nuk fare. Ne kam dëgjuar histori të tilla edhe që janë martuar pasi janë njohur nëpërmjet internetit dhe pas kanë me qindra. Po, por unë vetë nuk është se e praktik nuk e kam praktikuar asnjëherë këtë formë. Ti nuk beson te kjo? Nuk besoj. Domethënë nuk beson Jeri, me pak fjalë. Nuk jam praktikante e kësaj gjëje. Ke parë ndonjëherë Jeri ndonjë person që mund të duket si si tip interesant. Shikoj ndoshta është edhe edhe fakti që unë nuk është se merrem shumë shumë me këto gjëra. Me këto gjëra, gjëra me qoftë me Facebookun apo që nuk është se e praktikoj këtë gjë. Jo. Jo. Okej, Jeri nuk beson, do të thotë ti nuk Jo se nuk besoj, sepse kam dëgjuar histori që kanë ndodhur dhe janë martuar dhe janë njohur pikërisht kështu, por unë vetë nuk është se E kam praktikuar ndonjëherë. E kërkon më më parë për shkak. Mua më pëlqen që marrëdhëniet me njerëzit dua ta kem përballë dikë. Mm. Dhe nuk më pëlqen si, nga kompjuteri. Për shkakun, po. Si ishte kjo? Na e trego pak. Po autobusi në mëngjes është një tmerr i vërtetë. Është. Dhe shpeshherë ndodh kështu që vjen. Se në e di kur është i mirë në drekë. Në drekë është akoma më keq. Por është problematike kur vjen një tufë meshkuj që mund të jenë mbi 5 veta dhe të rrethojnë dhe ti gjendesh e rrethuar mes duarsh që janë sipër kokës. Edhe në momentin që ti thua të lutem, a mund të kaloj pak, asnjëri nuk lëviz, duhet të ngresh zërin, domethënë mm. që thua është hape rrugën që mund të kaloj. Edhe të shohin edhe kështu. Shtrëmbër sikur po bën ndonjë gjë të pabërë. Mënyra se si mund ta bësh Jeri pa pa ngritur shumë zërin është mm. Jo, me sa duket u bezdis fjala të lutem, se unë këtë pjesë nuk e kuptoj. Të lutem, Kur ti thua të lutem, a mund të kaloj pak? Të lutem, ti mos e ke shanse të kalosh. Jo, asnjëherë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur tani është Sublime mm. uh, bashkë me Rome, kjo është Take It or Leave It. Ora është 7:29 minuta, ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM.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 Ndërkohë, unë dua t'ju tregoj historinë e një burri është 58 vjeç, është nga Ukraina, por jeton në Kiev. E ka emrin Valeri Smagli dhe është uh, mund të them, nuk është bërë zyrtare të paktën në librin e rekordeve Guinness, por mendohet që i ka qerpikët më të gjatë në botë. Pasi qerpikët e tij janë 3 cm të gjatë. Wow. Dhe për këtë dhe shumë femra e kanë zili, madje uh, vetë zotëria thotë që më ndalojnë në rrugë dhe më pyesin se si është e mundur që Do të gjeni foton e të këtij zotërisë. Kemi po. një foto, do na ndihmojë Blendi për pak. Po patjetër, do ndihmoj unë patjetër. Çfarë çfarë foto jesh? Mm, foto e bukur. Është fotoja e këtij zotërisë 58 vjeç që ka qerpikët 3 cm të gjatë, por i ka në mënyrë natyrale. Ai madje ka thënë që rritja e qerpikëve të mi ka filluar kur unë Ka mbajtur një dietë rigoroze, por nuk e tregon dietën, mm -hmm. e ka mhm. mbajtur sekret duke thënë që dua ta shes dietën time kundrejt një shume shumë të mirë. Mirë ka bërë ai. Edhe me të vërtetë i ka të gjata. Por mendon që falë dietës që ai ka mbajtur dhe pikërisht në momentin që ka nisur dietën dhe e ka mbajtur në mënyrë rigoroze çdo ditë, ka filluar t'i rriten edhe qerpikët në mënyrë natyrale. Wow. Dhe vërtet duhet thënë që ka alamet qerpikësh. Po, por gjithë ata qerpikë. Një femër do të ndërrojë. Po që mm, e vërtet. Shumë të mëdhenj mendoj unë për një mashkull. Po janë shumë të gjatë, 3 cm. Po, shumë të gjatë. Mm. Ky duket pak i çuditshëm. Bën fresk me këto. Kështu. Ku duhet qerpikët ky. Çka këto rrymë ajrore? Ndërkohë kemi gati po anagramën. Po mundohem, po mundohem që ta, ta e kam një anagram shumë të mirë, por mm -hmm. uh, do më duhet vetëm pak që të sigurohem që nuk kam ndonjë gërmë mangut, ndonjë gërmë tepër se ti e di se si është. Ndërkohë ne hedhim siglën. Mm -hmm. Sa do bëhesh ti gati? Jepini pra. Ta hedhim. Po. Hidhe. Anagrama në klubin e mëngjesit. Okej. Okay. Mhm. Mm Më duket se kam okay. Le të shpresojmë. Emri im. Emri im është Dinos. Emri im Dinos. Dinos. Dinos me z. Me z. Emri im Dinoz, vriteni pak mendin. Olta, cila do të jetë dhurata? Do jetë një orë nga Premium Watches. Oh, faleminderit Olta. Ju lutem. Emri im im Dinos. Dinos. Si u duket? Është vështirë. E kjo fjalë të ketë kuptim, është një fjalë që ka dalë nga fjalori i gjuhës shqipe. Është mu aty në tavolinë pranë meje, fjalori i gjuhës shqipe, nga unë e kam nxjerr, nga ku unë e kam nxjerr këtë fjalë. Kështu që vetëm jepini ashtu. Emri im Dinoz. Emri im Dinoz. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve. Data 2 mars është koha tani për të vra mendjen me muzikë mendoj unë, është ndihmon muzika. Jashtë masë. Yes. Mm. Kujtohet kur bëja detyrat dikur me muzikë. Kisha kasetat e Skorpionsave. Një kohë të caktuar më ra, më ra në dorë një album i ACDC. E di që ka një grup burrash në kopertinë që janë kështu si duke punuar, s'e mbaj mend eksaktësisht çfarë ishte. Po mbasi e dëgjova nja 6-7 herë, pastaj e dëgjova nja 70 herë tjera e u kënaqa. Okej. Okay. Yes. Në këto momente temperatura është 8 gradë Celsius, ndërkohë që nuk do kemi shi sot, vetëm ca vranësira edhe ca diell po doli, po na ka xhan dielli. Tek tuk. Mhm. Ndërkohë shiu pritet të fillojë nesër. Ah. Nesër rreth orës 8. Okej, okay, faleminderit Olta. Ndërkohë për javën në vazhdim kemi shi deri të premten. Jej. Oj, oj, oj. Kështu që më vjen keq koleg, nga e shtuna e diela do hapet. Sot tjerë, sot tjerë. Do hapet, do ketë vetëm vranësira, pastaj është ndërprerë një grevë mm -hmm. e studentëve të kësaj dege shumë të rëndësishme gjatë fundjavës ka ndërhyrë uh, policia e cila i ka nxjerrë jashtë studentët pyetja është ku ka ndodhur dhe ku më pas është ndërprerë kjo grevë mm -hmm. studentore 20 70 222. Po thjesht këto numra në fund është shqipe, ja numrat i ka. Okej, kthehemi pas pak në Club FM në 100.4, ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike. Ne me Blendin, Erin na keni në orën e dorës. Mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Yes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ishte Fischerspooner me Never Win në klubin e mëngjesit në Club FM 100.4. Ora tani është 7:49. Do t'ju kujtoj se emri im Dinos uh, është anagrama e ditës së sotme, emri im Dinos. Ku të ka shkuar mendja? Po pse s'kam gjetur? Jo, nuk do e gjeja. Thjesht u hap fjalori në atë në atë mm. gërmë, unë uh, e zura pastaj dhe e bëra. Me që ra fjala gërma ku u hap fjalori ishte gërma M Gërma M Tamam për ditë të hënë Gërma M 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja Pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues është Që do të thotë se fillon me M Dhe fjala mm -hmm. që ne po kërkojmë Sot po, kërkojmë të gjithë Kështu që kjo është një ndihmë po. po, kjo është një ndihmë Fjala fillon me M Kujdes, emri im Dinos mm. Ti ke ndonjë ide Altin Absolutisht. Absolutisht po. I mban me Ndoshta. i mban për vete çfarë jo. idetë. Mhm. Tregoj që kishim bërë një pyetje edhe nga ajo që ndodhi në fundjavë, ka një ka një grevë e cila uh, kishte një grevë, kjo mm -hmm. tani i përket kohës së shkuar sepse greva është ndërprerë, ë uh, Edhe greva ka ndodhur në ambientet e këtij fakulteti, që është ai i infermierisë. Infermierisë. Bravo. Mhm. Mm e ka gjetur Enea fiton dy bileta për në. I kanë nxjerrë pra forcat e rendit. I kanë nxjerrë forcat e rendit. Zvarrë. Unë jam munduar, unë prapë nuk po kuptoj se çfarë është Pse u futën në grevë? Pse janë futur këta në grevë? E di gjë njeri se çfarë po ndodh ekzaktësisht me këta studentët e grevës. Se siç e kuptova, më duket se duan të marrin pyetjet e testit apo. Jo, jo, jo, jo s'ka lidhje. Ka lidhje me, me pagesën, më duket. Studentë të infermierisë, jo mm. infermierë që do të testohen, të cilët nuk u testuan me që ra fjala të shtunën sepse gjykata dha një vendim urdhër për po. pezullimin e saj. Po. Por por Siç e kuptova unë, këta mm. janë studentë nga fakulteti Ish Universiteti Vitrina mm. dhe të tjerë universitete që, që janë që janë mbyllur tani më. Dhe mund të jem gabim, mund të jem gabim, është si e kam kuptuar unë. Dhe këta kanë bërë për shembull një vit tek Vitrina dhe tani që Vitrina është mbyllur, shteti i ka pranuar këta. Dhe këta po. kanë kaluar nga shtetëror. Kanë kaluar në studentë te shtetrori. Po, kanë pagesë ndryshe. Këta kanë një pagesë ndryshe mm. për shkak se ata që janë tek shtetrori ose që kanë qenë tek shtet tek shtetërori universiteti publik që në fillim kanë kaluar një provim, mm -hmm. kanë dalë mirë dhe kanë fituar, si të thuash, të drejtën e arsimimit. E arsimimit për shkak të rezultateve të tyre. Kështu që marrin një tarifë që mendoj unë është është më e ulët se kjo mm -hmm. që u është ofruar këtyre studentëve. Tani këta duan që të kenë të njëjtën tarifë Si ata që kanë fituar, që kanë fituar provimin, po. Ai ai paguan më lirë te vitrinat, kështu që. Po, padyshim që po. Po, po, ai do të paguajë akoma po, më lirë, sepse ka një gjë këtu që që akoma më lirë nuk ka. Nëse nëse uh, ata shkuan tek vitrina dikur, uh, fajin për këtë prap shteti e kishte, që e, sepse vitrinat ishin hapur, edhe njerëzit mund të regjistroheshin. Mm -hmm. Shteti flinte gjumë, i linte që ta bënin, kështu që në një farë mënyre ti mund të kërkosh që t'i thuash, "Po ti më çova atje, vëlla." ti më le mua atje sepse ti kishe sistemin ku këto lloj gjërash lulzonin edhe po. ti ti e kishe e kishe pohuar ekzistencën e këtyre gjërave, e kishe lejuar. Uh, nga ana tjetër pastaj që thua për shembull që unë dua të njëjtën tarifë me atë që ka fituar, të drejtën, se mendoj atë që s'ka fituar të drejtën për shembull që nuk shkoi as te vitrinat, por nuk hyri dot as në shtetëror. Po. Sepse ishte me me me dy pikë minus. Mm -hmm. Ishin shumë të vendosur të alarmuar. Po. Do të thënë grevë. Nuk e dim, nuk e dim. Do doja ta dija për shembull, nëse dikush na dëgjon që ka ka informacion, për sa lekë bëhet fjalë, për sa para bëhet fjalë këtu. Sa mm. është tarifa që ata kërkojnë, sa është në një vit, domethënë, pse janë futur, se mos janë futur për për 100.000 lekë në në grevë urie. Po, se po, po. besoj. Ë? 200, 300.000 lekë. Po sa bën pra se sa është tarifa? Më shumë se 300 dollarë, 300 mendoj thonë. 300.000 lekë, të vjetra. Nuk e po di, jo. po. Mm. Po ja, po 3 milion s'mund të jetë ajo. Jo, 3 milion. Është o të vjetra o të vjetra, se 300000 lekë. Nëse, okay, nuk e dim, nuk e dim fare se ç'po Nëse dikush e di, mund të na shkruajë. 069 20 70 222. Kjo pjesë ishte e saktë, ama që që ë janë studentë të infermierisë që janë mhm. futur në në ishin më saktë grevë urie, po, në grevë urie. Mirë, le të bëjmë një tjetër pyetje nga lajmet, miq të dashur tani përpara se të shkojmë tek uh, James Blunt, i cili do të këndojë këngën So Far Gone uh, sot në klubin e mëngjesit. E ka përgatitur Jamesi po ha një kokërr po pi vezë, më falni, në për zërin atje. Tani, pyetja është kjo. Ky ky Po e quaj eksponent i lartë politik Për shkak se ka qenë një figurë politike E Prezente E njohur Ka mbajtur detyra të larta shtetërore Madje deri në ministër mm -hmm. Për shembull për vite me radhë Edhe në struktura drejtuese të Partisë ku ai militonte mm -hmm. është tërhequr këtë fundjavë nga politika Cili? 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Ky personazh politik Ish ministër Ish uh, drejtues edhe në strukturat e larta të partisë Ku militonte është tërhequr këtë fundjavë nga politika No more, no mas. No hay más. Kështu tha. Kthehemi pas pak tani është James Blunt, siç e thashë. Ko, uh, kënga quhet Një kokërr vezë. Kemi për një pyetje. Çfarë do bëjë te europiani? Po s'ka infermieria. Po s'ka universitet privat. Po tani sa ditë sa është, e dimë apo jo? A sa kemi? Tarifa është e lartë, është praktikisht sa sa duhet të paguash për një universitet privat. 2 milionë 300 mijë lekë aq vjen. Po. viti. Po shumë mirë. Pyetja është apo paguajnë më shumë nga ç'kishin bërë plan që të paguanin tek vitrina më shumë? Ne se nuk e di, se mos hyjmë kësaj. Ne kishim pyetjen se ku ndodhte kjo? Ndodhte tek infermieria, nga sa morëm vesh nuk merret vesh shumë sepse asnjë nga këto detajet nuk është sqaruar. Ke pas disa po, po, po. kronika në media që tregojnë që studentët kanë hyrë në grevë etj etj. Policia ka shkuar atje, ka një mosmorë rrit, por se se çfarë janë detajet, hec e merre vesh. Nuk nuk janë sqaruar asnjë tamam. Pyetja është që kemi sot për ju miq të dashur, a besoni tek dashuria që mund të lindë online. A besoni se dashuria mundet të lindë online? Na ka shkruar Uarda thotë thot, mm. në fakt njoh shumë njerëz që historinë e tyre e kanë nisur si histori virtuale dashurie, por që kanë rezultuar të suksesshme pasi e kanë kurorëzuar këtë dashuri edhe me martesë. Personalisht jam skeptike ndaj dashurive virtuale. Njerëzit nuk po njihen duke i patur përballë, jo më të maskuar pas ekranit të, të një kompjuteri. Po. Kjo po, jo, është ideja është që e ka me beso dhe kontrollo. Nisë është skeptike, e di që ndodh, por që vetëm mendoj që siç po ndodh, gjasat janë që të ndodhë në momentin kur shkon e takon fizikisht. Mm -hmm, po, mm -hmm. Përballja fizike ajo është. Është vërtet. Po gjithë të përshtatet karakteri, gjatësia. Po, po edhe mund të gënjesh, kështu që po, pra, normal. Se një njeri kur shkruan në, në ekranin e një kompjuteri dhe komunikon me dikë tjetër, sillet pak ndryshe, nuk është i vërtetë. Sillet vetvetja. Jo, jo, shpesh herë nuk është i vërtetë, fillon dhe i zbukuron gjërat. Kur është kështu fizikisht atje përballë, është më i vërtetë për shkak. Po, mua personalisht më pëlqejnë reagimet mm. dhe prandaj më pëlqejnë takimet përballë dhe nuk më pëlqejnë takimet nëpërmjet internetit. Po kanë ata të tjerët për shkakun që thonë njerëz se duke folur online me një person, e zëmë se se ke takuar dikë online dhe ke filluar të bisedosh me të, po them prej një muaji. Ëh, mm -hmm. uh, online pastaj ti ke një mundësi që të futesh tek bota e brendshme e këtij personi, sepse nuk je i i uh, si thua i shqetësuar apo i po pra po zbukuron këtë pjesë as kaçurreli as as syri as qerpiku i mrekullueshëm uh, Se e ke parasysh jo, mund... po nuk ka të bëjë me unë nuk e kam tek paraqitja e jashtme se si është ky njeri. Unë e kam uh, që kur ti komunikon nëpërmjet internetit, uh, fillon jo, edhe i zbukuron gjërat. Kur e ke më parë për shembull mund të ketë ca qerpikë të bukur. të të merr të merr mendjen me qerpikët për shembull edhe ti se ke kur i kapsallit tash, shikosh kur kapsallit. Që bën atë kështu. I luan qerpikët me me me me ritëm. Kështu që mund të jetë për shembull që online ti je vetëm me mendimin e këtij personi, vetëm me fjalët që ai nxjerr dhe nuk je duke parë syçkat e kujt ti mund tash i mhm. format e trupit dhe të gjitha këto gjërat e tjera që mund të ta prishin mendjen. Janë të lidhura të gjitha me njëra tjetrën. Ka nga ata njerëz për shembull që thonë ma mori mendjen qenia se ishte shumë e bukur kështu, por kur e takova kur e njoha mirë Thotë pastaj më doli, po, më doli ndryshe. Edhe të të marrë mendjen nëpërmjet fjalëve që ndoshta nuk i ka të vetat, është problem edhe kjo pjesë. Edhe kjo mund të jetë problem. Po, është e vërtetë. Mirë, okay, probleme gjithandej, s'ke ç'i bën kësaj. Normal. S'ke ç'i bën kësaj fare. Prandaj është e bukur jeta, se ka kështu probleme. Probleme, po. Mm. Kjo nxirja e jetës është bukuria e saj. Atëherë kemi një fitues të anagramës për ditën e sotme, emri im Dinos, domethënë modernizimi. Bravo. Modernizimi. Exactement. E ka gjetur Enkelejda 155 i mbaron numri fiton orën nga Prime Watches. Bravo Enkelejda, se meqë jemi tek Enkelejda, kishim edhe një pyetje tjetër miq të dashur. Thamë që ky ish ministër uh, dhe eksponent i lartë politik i një partie është tërhequr nga politika dhe ky është Enkelejd Alibeaj. Enkelejd Alibeaj. Bravo. 0 82 i mbaron numri Gertit fiton dy bileta për në Cineplexx. Ka qenë ish ministër i drejtësisë për një periudhë mm. Enkelejd Alibeaj, por uh, Po më shumë gjatë kësaj fundjave, ka ka bërë një distancim nga nga jeta politike, të paktën nuk e di se tash mund të jetë përgjithmonë, mund të jetë për një periudhë, por gjithsesi zgjedhja e tij. Okej, okay, ëm um, në rregull, edhe edhe këtë e zgjidhëm. Kemi tani zërin, të cilit miq të dashur sot në mëngjes Altini i ka ndryshuar pitchin. ë uh, Pitchin quhet apo jo? Mm. Pitch. Po. Pitchin quhet. ë uh, I ka ndryshuar pitchin duke e bërë këtë zë vështirë të kuptueshëm. Le të provojmë ta zbulojmë se kujt i përket. Nuk janë më yjet e viteve gjashtëdhjetë, shtatëdhjetë, sot mund të ketë tre, katër kokrra, le t'i quajmë kështu në Itali. Uh. Duke folur për kokrrat, për tre, katër kokrrat e mbetura, që s'janë më yjet e viteve 50, 60, 60, 60, 70. E dëgjojmë dhe një herë? Edhe një herë, po. Patjetër. Mhm. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. 0692070222 0692070222 është uh, numri i telefonit miq të dashur për përgjigjet tuaja të sakta. Për kënaqësinë e Lorit, të gjithë çunave të tjerë atje jashtë, ja ku është Bon Jovi, Blaze of Glory, Blaze of Glory. Ju përshëndesim edhe sot edhe ju urojmë ditë të këndshme përpara. Ndërkohë që uh, do të shikojmë nëse ka ndonjë fitues në lidhje me këtë zërin, unë s'e kam idenë fare se kush mund të jetë ky që flet për zëra uh, apo apo njerëz të njohur, yje të Italisë të viteve 60-70. Më kanë thënë Big Basta. Jo. Big Basta nuk ka moshë uh, për të folur për vitet 60 se është është i ri. Është Edi Rama dora vet. Jo, jo, jo. Është dora e Edi Ramës. Jo. Duke folur. Po këmbë. Okej, okay, do mirë të dëgjojmë, shumë e vështirë është bërë. Nuk janë më yjet e, e viteve 60-70, sot mund të ketë 3-4 kokrra, le t'i quajmë kështu në Itali. Mund të na japësh një mm. ndihmë? Është duke folur për muzikën? Po. Po. Po. Natyrisht. Se mund të jetë kinematografi, po them po. diçka tjetër. Jo, për muzikën. Po, muzika, muzika italiane. Është muzikant ky vet? Jo. Jo. jo. Është artdashës, si duket. Artdashës, le të. Artdashës ja kuptova unë. Nuk mund të jap më shumë ndihmë ieri se po. Artdashës flasin për artistët me kokrë. Po artdashës, po çfarë është u dha direkte. Po edhe se çfarë, po edhe se çfarë është. Se çfarë profesioni ka? Po. Profesionin ka jep lajmet. Jo. Ah, thashë ishte Rezi Çiço. Mendova kush e di në një nga këto bisedat. Po, po. Mos është nga një emision por, i Blendi Fevziut kënga e jetës sime. Nga një emision i Blendi Fevziut, por jo kënga e jetës sime. Jo kënga e jetës sime. Për muzikën. Kënga e jetës tënde. Diçka tjetër. Po pra, edhe muzika me këngën Ktu e kisha unë. Po mund të jetë, mund të jetë, mund të jetë ai emision. Kënga e jetës sime. Mendoj që është ai, po mund mund mund mos jetë ai. Nuk e di. E dëgjojmë edhe një herë po të fundit. Kush ishte i ftuar në atë emision që Por le të themi që edhe ky zotri punon në Klan. Un kam një ide tani. Oh, oh, punon në Klan. Kujdes. Uh, unë e di se kush është për shkak se unë uh, unë e gjeta. Se unë mendova se kush mund të jetë që punon në Klan me këtë zë, që s'është Rei Çiço, po Fevziu vet nuk mund të ishte. Normal që jo. Sepse sepse drejton emisionin. Ky duhet të jetë antar jurie. Mm, mm -hmm. Atë po mendoja dhe unë. Ëh? Po. Është antar jurie. Është. Antar jurie. Po. Okay. Është antar jurie. E paskemi gjetur. Po, pra. E ke gjetur të po, pra. tjerë. Po. Okej. Okay. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy. E gjete një herë të fundit? Tashi duhet të shpërthejnë mesazhet. Ata ata që kanë gjetur dhe për çfarë luhet një herë? Olta? Po mendoj të luajmë për një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Një kurs fotografie më ish dashur. Kurs, kurs. Më fal, një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Gjithmonë keq i dëgjon ky. Nuk janë më yjet e viteve gjashtëdhjetë, shtatëdhjetë, sot mund të ketë tre, katër kokrra, le t'i quajmë kështu në Itali.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 Ndërkohë Blendi gjatë kësaj fundjave ka në ardhur në jetë dy fëmijë të po, vegjël në po. Genova të Italisë. Mm -hmm. Është një djalosh që e kanë quajtur Stefano dhe një vajzë Natali. Të dy këta kanë mhm. ardhur në të njëjtën ditë. Stefano dhe Natali. Në të njëjtën ditë kanë ardhur në jetë dhe e çuditshme në këtë histori është që Stefano dhe Natali janë tezja me nipin. Që do thotë, nëna e Natalis mm -hmm. që është 39 mhm. vjeçare është njëkohësisht edhe nëna që ka sjellë në jetë Stefanon e vogël dhe të dyja Këto kanë kanë lindur në të njëjtin maternitet, në të njëjtën ditë. Një një maternitet, maternitet, maternitet po. dhe dhe edhe një tjetër, si si si. Pra, që... nëna e Natalisë së vogël është 39 vjeç po. dhe është nëna e vajzës që ka sjellë në jetë Stefanon e vogël. Po pra ka lindur mami dhe mamaja dhe dhe, dhe, dhe goca, kanë lindur në të njëjtën ditë. Në të njëjtën ditë dhe kanë ardhur në jetë tezja me nipin. Po. Që do të kenë të njëjtën. Ka ndodhur kështu, ka ndodhur kështu, se s'ke parë ti ndonjëherë kështu. Po, kam kam dëgjuar, nuk kam parë. Kishte për shembull ndonjë kur ja jepte gjyshit, e kupton? Mm. ja jepte se ja jepte gjyshit me gjyshe ndonjëherë kështu. E për shembull unë un njoh njerëz për shembull që kishin dajën e merrin dajën për dore. Megjithatë duket Merrin dajën dhe i mblenin dajën akullore. Ju mm. ju betohem sepse mbasi kishin lindur këta, gjyshi i këtyre u kujtua, bëri dhe një fëmijë tjetër, ndërkohë që lindi daja, kur lindi daja, un po them, mm -hmm. s'është rastim, un jam daja dhe ndaj, po ë uh, Ishte 6 vjeç ai. I lindi daja. E kupton, dhe kur u bë daja 6 vjeç, ky ishte 12. Mm -hmm. I thoshte dajës, hajde këtu ti daj. Hajde daj. Hajde të lënjë. Po, po ishte çik e çuditshme, sepse kur kur përballesh me këtë realitet, mm -hmm. duhej si fëmijë për shembull, duhej duhej pak kohë të ta sillje mendjen vërdalla, sa kështu ta kuptoje se çfarë kishte ndodhur. Jo, kam dëgjuar edhe në Shqipëri histori të tilla, por uh, nuk, domethënë është një rastësi e çuditshme sepse Stefano duhet të vinte pak ditë më përpara në jetë mm -hmm. dhe ka mhm. vendosur që mos të vijë në atë moment. Ka vendosur Stefano, tash. Ka vendosur në thonjëza, e thashë këtë ndërkohë Natali ka ardhur para kohe dhe po. në të njëjtin moment, domethënë kanë lindur të dy në një ditë dhe nuk pritej një gjë e tillë. Pra, ata mm. kanë arritur në një Pritej që të ishin afër mm. lindjet e tyre, por jo në të njëjtën ditë. Kështu që do luajmë tezen e Shumë mirë. Tam. Bravo të qoftë. Okej, okay, faleminderit teze. Ë uh, do të vazhdojmë programin tani, miq të dashur me një pyetje tjetër nga lajmet. Le të shohim nëse Olta ka emrin e një fituesi për ne apo dy deri më tani dhe të vazhdojmë më tej. Jepi Olta. Do japim zërin që, që është Pandi Laço. Pandi Laço është saktë. Ja një sekund. Ja. 2 3 na u bëmë lëvizje kjo sot. Janë me yjet e, e viteve 60 70 sot mund të ketë 3 4 uh, kokra, le t'i quajmë kështu në italisht. Mhm. Kush e ka gjetur mhm. Olta? Është Ema 173 mbaron numri, fiton kursin e fotografisë tek Art Center Tirana. Bravo Ema. Mhm. Fitues të tjerë kemi? No. Jo. Okej. Jo. Okej, okay, mirë. Faleminderit shumë. Do të bëjmë një do të bëjmë edhe një quiz me seri mbas pak këtu në klubin e mëngjesit, miq të dashur do të jetë eh, nga qytete europiane. Mbas pak është tani për Altinin. Okej. Okay, Atëherë. Jo, kjo është jo, lajme. Jo, kjo është për pricedi. A për ty, a më fal, fal. Është e gjithë fajin. Të kërkoj ndjesë. Don Corleone. Ehm, um, pyetja pra nga lajmet është kjo. Në këtë vend fqinj, tani, janë duke nxjerrë një ligj të ri shumë më të ashpër për protestat. Dhe opozita atje akuzon se ky ligj i ri është një tjetër hap drejt si të thuash ngushtimit të hapësirave demokratike në këtë vend. Kujdes, dhe në kthimin e këtij vendi në një shtet policor, siç e quajnë ata. Mm -hmm. Pra është një shtet ku ka pasur protesta që tani po forcon ligjet për ta bërë akoma më të vështirë për të bërë protesta. Dhe opozita e këtij vendi po ankohet se kjo po e çon shtetin drejt një shteti policor. Kujdes, është një vend fqinj ku po ndodh kjo, ku ashpërsohen ligjet kundër protestave. Kafeja më e shtrenjtë në botë nxirret nga jashtëqitja e elefantit dhe vetëm një filxhan kushton rreth 70 dollarë. Black Ivory Cafe, e prodhuar në trekëndëshin e artë të Tajlandës, prodhohet duke ushqyer elefantët me fara kafeje të përzier me një pelte frutash. Brenda 3 ditësh kalojnë në sistemin tretës të elefantit dhe përmes jashtëqitjes dalin jashtë të cilat lahen, thahen dhe më pas piqen. Mania e selfit ka pushtuar planetin. Në këtë mënyrë, nevoja për vetëpromovimin dhe informimin të miqve në internet rreth bëmave të secilit prej nesh ka bërë që një kompani amerikane ta çojë selfin një hap më tej. Çfarë do të thotë kjo? Krijimi i një thekseje buke që ka aftësinë për të stampuar mbi fetat e bukës fotot e përdoruesve është tashmë një fakt. Përpara se të lyeni bukën tuaj me gjalpë dhe marmalatë, ju mund të shihni selfin tuaj në tulin e bukës dhe kështu do të kënaqni jo vetëm stomakun, por edhe syrin tuaj. Një ndërtues me emrin Foy Brown ka bërë shtëpinë më të veçantë në botë. Ai ka ndërtuar një shtëpi lundruese në det për të jetuar së bashku me gruan e tij Louise. Kjo kabinë e quajtur Perry Creek në Maine është dashur mbi 10 vjet për t'u ndërtuar duke krijuar një bazë të fortë dhe të sigurt. Kjo shtëpi ka dhomë gjumi, ndenjëje, banjo dhe kuzhinë dhe është e mobiluar me shumë finesë dhe që të mos i mungojë asnjë gjë. Një 32 vjeçar nga Kina ka zgjedhur një mënyrë të veçantë për t'i propozuar të dashurës për martesë. Ata të dy janë takuar në një fast food teksa ishin me pushime në Tajlandë dhe ai ka menduar që në momentin e propozimit për martesë të kujtojnë edhe një herë se si janë njohur. Pasi bleu 1001 hot dogs, ai i rregulloi në tokë dhe me to shkruajti fjalën të dua dhe teksa ka mbërritur e fejuara, u befasua për gjestin e tij. Sigurisht që përgjigja ishte po. I hapur pranverën e kaluar, mbretëria e oqeanit Shimelong, akuariumi më i madh në botë, të fton të shijosh një spektakël të vërtetë. Mbretëria e Oqeanit ka kushtuar katër miliardë euro dhe ndodhet në Zhuhai, në Kinën Jugore në provincën Guangdong. Ju mund të keni tortën tuaj dhe gjithashtu mund ta hani atë nëse jeni gati për të paguar nëntëqind dollarë që t'ua bëjnë sa më të veçantë. Krijuar nga Lee Dolci në Toronto pastiçeria ekstravagante ka krijuar tortën më të shtrenjtë në histori. Torta e vogël është porositur nga një burrë i cili donte të krijonte një ëmbëlsirë speciale për ditëlindjen e dyzetë të gruas së tij. Pavarësisht se është e vogël, ëmbëlsira ka në të gurë të çmuar dhe një shtresë kremi e bërë me ar njëzet karatësh. Përveç kësaj ka çokollatë italiane dhe është e mbuluar me pluhur kafeje nga Mali Blu i Xhamajkës i cili është dhe më i rralli. Ajo ka një garderobë plot me kostume të dizenjuara vetëm për të. Shijon banjo aromatizuese dhe bën pedikyr. Nuk është një personazh i njohur, por njihuni me Princeshën Klo Pom, qenin shtatëvjeçar pomeranian. Pronarja e saj Karen Lee Christian nga Atlanta ka shpenzuar mijëra paund me fustanet, xhaketat dhe veshjet e tjera të princeshës së saj të bardhë. Karen thotë se ajo ka punësuar një stiliste e cila i bën veshjet vetëm për qenushen e saj. Përveç këtyre, princesha Klo ka dhomën e saj si të një vajze adoleshente me çdo gjë të rregulluar. This is Club FM 100.4. Yes. Ora është tani 8:41 minuta, mirë se keni ardhur në programin, miq të dashur. Ju përshëndesim Blendi Jeri Altini Olta dhe Lorian këtu me juve çdo ditë nga e hëna në të premte edhe sot. Ë, uh, atëherë, atëherë përpara se të shkojmë tek të tjerat, ne kemi disa gjëra që duam t'i hedhim tani për uh, Lojra me juve dhe Jeri e ka bërë gati Sharadion bashkë me Oltën. Mezi po presin që unë dhe Altini të zbulojmë se cila është fjala e tyre, por më parë, më parë do të dëgjojmë një tingull Dua që të më jepni ekzaktësisht çfarë është duke shkaktuar këtë tingull. Tani është është një tingull i njohur, sidomos mm -hmm. në Tiranë, Jeri, kam përshtypjen që këtë e dëgjon lart poshtë ku duash. Uh, pyetja është ekzaktësisht çfarë është që e shkakton këtë tingull. Këtu njerëzit mund të mos jenë gjithsesi të informuar uh, plotësisht, sepse mm -hmm. duhet të jesh edhe pak i zanatit, ka një emër. Kjo vegla që dëgjohet në këtë klip. Ta lëmë një orë? Po, të vjen një orë si tingull, po. Shumë një orë. Po, mund ta mund ta lësh të vazhdojë edhe pak. Pyetja është çfarë e shkakton këtë zhurmë? Mm -hmm. Çfarë e shkakton cila këtë zhurmë? Cila më saktë? Cila cila është vegla që po dëgjojmë këtu? Mm -hmm. Vegël që dëgjohet shumë në Tiranë, fatkeqësisht. Më tepër se ç'duhet. Ca acaruese, shpesh herë. Mm. Mirë pra Jeri, meqë e quajte acaruese. Po ndaloj. Zero gjashtë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Çfarë dëgjuam? Miq të dashur 069 20 70 222 069 20 70 222 para se të shkojë ora nëntë do të luajmë edhe lojën. Sa e njohim kolegun këtu në Club FM 100.4, por më parë, më parë, një seri me pyetje nga qytete europiane. Oh yeah. Biri i këtij qyteti, Pam. Kristofor Kolombi, si të thuash mishëron traditën e detarisë që ky qytet ka patur në shekuj. Ky qytet pra ka një traditë të detarisë. Mm -hmm. Nuk e di nëse është fjalë detaria, tamam, po Nëse, po më tingëllon, okej. Të detit. Po, traditën e, e detit. Mhm. Mm Okej. Okay. Okej, okay. nuk është e vështirë. Ko no. nuk kemi për çfarë radio, por por pas publicitetit ndoshta. Ah, oh, pas publicitetit ndoshta, pas publicitetit. Gjithë pas publicitetit. Ata po, si thua, o bir njeriu. O bir po, njeriu. Po si të doni. Neve mund t'ua gjejmë, mund t'ua gjejmë edhe në 1 minutë Altin këtyre gocave. Po le ta provojmë atë me Shihaninë. Mirë, unë them ta provojmë. Okej. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Gjatë gjithë vitit Po këto krijoni. Nuk është një vend si teatri që ti po, e ke gjithë organizosh. Është e organizuar. Mm. Kë? Jo, çfarë është kjo? Kioska. Jo, jo, jo. jo Ato jo. tek tek këmbësorja atje. Jo. Ja. Janë gjëra që i gjen gjatë gjithë vitit Altin, më shumë se një herë. Po. Mhm. për prit prit apo jo? Jo, um, sa e njohim. Për sa e njohim kolegun apo kolegen, ë uh, megjithatë, derisa të kem e, do të formuloj një të tretë, kështu si ta bëj uh, të lavdishme, mm. ndërkohë që ne mund ta luajmë sharadion e kthimit nëse doni, jeni gati? Patjetër. Okej. Okay. Olta je gati? Gati, gati. Ndërkohë sharadio jonë ishte panair, e ka gjetur Klodi, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Klodi. Ndërkohë ju jeni gati. Ndërkohë fjala juaj çuna hahet. Fjala jo nuk hahet, jo. goca jo nuk hahet. Është një ngjarje. 069 20 70 222 069 20 70 222 jo, për të marrë pjesë miq të dashur. Objekti i lojës është shumë i thjeshtë. Gocat duhet të gjejnë se cila është fjala jonë. Juve mund ta bëni këtë në numrin e telefonit që shihni këtu poshtë, 069 20 70 222. Okej? Okay? Pra nuk është një ngjarje. Nuk është një ngjarje, nuk është një gjë që hahet. Djevi. Është një njerëz? Jo. Është diçka e mirë për njerëzimin, po. Përdoret po. shumë këtu në Shqipëri kjo gjë e mirë për njerëzimin? Mhm. Mm këtu te ne Olta jo dha. Funksionon jo, siç duhet, duhet. Por po. jo, nuk funksionon siç duhet. Ja, është një institucion? Jo. Nuk është. Është një lloj pro... shkence, nëse mund të themi, një lloj uh, studimi, një lloj dege. Po. Një lloj dege. Ishte. Ishte sharadio ju, koti. Juve gjetët matrapikun edhe nuk gjetët. ju ju gjetët matrapikun. E ka gjetur Bertina fiton një lule nga bota e luleve. E Altin, e do të dëgjosh se si e tingëllon Olta duke menduar? Po. Kjo është kur jam duke menduar me Iri. Po. Okej, goca. Goca. Do të hedhim shortin tani, nuk kemi kohë ditë, do të hedhim vetëm shortin. Mhm. Do të shikojmë se kush do të jetë viktima e lojës sa e njohim kolegun gati? Gati. Atëherë. Kjo është e mirë kështu. Merr një, merr një. Okej, e mori vetë. Ti më nda apo ti Blendi, nuk e marr fare, nuk e marr. Un kam shpëtuar këtë herë. Po ti ke shpëtuar. Alti. Okej. Ne jemi Altin. Viktima e lojës do të jetë Altini miq të dashur vetëm pas lajmeve të orës 9 me Jonën këtu. A vjen Altini të ulet në karrigen e nxehtë? Aty ku është në fakt, ajo karriga është e nxehtë zakonisht. Okej, fituesi i pyetjes së parë nga qytetet europiane është Olta. Olta. Olta. Olta. Florenca. Florenca. Olta Florenca. Bravo Olta Florenca. 359 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplexx. Olta ka fituar, bravo i qoftë Florencës. Është. Atëherë kemi një kemi se kemi seri pyetjesh miq të dashur nga qytete europiane. Dgjoni këtë, shikojmë uh, se kush është më i shpejti prej jush se kam përshtypjen që e dini ca prej jush madje mund të keni edhe jetuar ca kohë atje. 069 20 70 222 069 20 70 222 Lagja më e vjetër e banuar e këtij qyteti Quhet Plaka. Quhet mm -hmm. Plaka. Po. Kujdes. 069 20 70 222. Lagja tjetër ngjitur. Po. Lagja më e vjetër e banuar e këtij qyteti, ose ndoshta ndër më të vjetrat, mm -hmm. quhet Plaka. 0692070222 për kë qytet europian jemi duke llafosur sot në mëngjes në klubin e mëngjesit. Duhet që të jepni ato përgjigje që mendoni se Altini do të japë kur pyetjet t'ia drejtojmë atij. Pyetja numër 1. Mm -hmm. Altini është larguar? Po, po, kam ikur. Kam mund të po si se me përgjigje. Po. A mund të, okay, nuk na dëgjon. Tani nuk. Ja. Jo, Po s'ka asnjë gjë për të dëgjuar përgjigjen. Mhm. Pyetja numër 1 është kjo Altin. Do të zgjidhje të kaloje një javë mm -hmm. i kyçur gabimisht në morg. O bo bo, e tmerrshme. Një javë në morg. Uh. I kyçur gabimisht uh. në dhomën, ndoshta në dhomën frigorifer. Akoma më keq. Mhm. Mhm. Edhe imagjino t'ikin dritat një dy ditë, për shkakun. Do ishte i shëlbur. Po. Pra, një fund e një javë i mbyllur në morg apo të vijë era sqetulla gjithë jetën. Gjithë jetën. Po. Po, po. Po mirë, kur rri një javë i mbyllur nuk rrezikon jetën apo e rrezikon? Tani nuk e di, jeri, un kaç me dy presa. Kaç më thotë? Unë jeri shkoj pas letrave këtu. Shteti funksionon me letra. Qeveri digën dhe vin letra mbete. Po jo, ligjet janë për t'u thyer. Atëherë, një javë i mbyllur në morg apo Altin, do të zgjidhje që mbasi të kesh luajtur me plastelinë, të zbulosh që ka pak pupu brenda në plastelinë. Mhm. Nuk është plastelinë, është pupu. Është Mbasi ke luajtur me plastelinë, mëson se në fakt ke luajtur me pupu. Po. Ose bubu. Mhm. Ose kuku. Ose kaka. Okej. Okay. Mhm. Mëson që Altini mendon që po luan me plastelin, por është duke luajtur me pupu. Apo Udu. në kinema Mhm. të ulesh në një prej karrigeve e cila është qull tej për tej me urinën e dikujt. O bo bo. Sa Dhe ti e të ndjen, shpifura. dhe ti e ndjen kur ajo fillon fillon të penetron atë- ato pantallonat e tua dhe ti e ndjen në lëkurë pastaj që që kanë çik ftohtë këtu brenda. Pra, Të luaj me pupu apo të ulet në pipi. Çfarë do të zgjidhë Altini? Janë pyetje shumë të vështira. Janë pyetje shumë të vështira se nuk shikon dot as filmin pastaj. S'e shijon më filmin. Ju do pesë ditë të great. Pesë ditë të great. Dhe pyetja numër 3 dhe e fundit për Altinin është kjo. Altin, do zgjidhje që të prisje Pesë gishtat me thikë, oh. një e nga një. Ai ai ai. Apo, apo të hiqje dhëmballët me darë, një e nga një. Oh, e tmerrshme. Oh, Altini. Hajde, Altin nuk di gjë. Hajde më tash me jemi për çfarë thua. Altin, do zgjidhje që të prisje gishtat me thikë. Oh, Glendi. Një nga një apo apo të shkulje dhëmballët me darë, Një, e nga vetëm dhëmballët, dhëmbët mund t'ia lëmë. Okej, okay. okay. të gjitha dhëmballët, lart dhe poshtë. Këto janë zgjedhjet, le të shikojmë se çfarë. Janë pyetje të frikshme, sadiste mund të thosha. Mm. Po, po është e hënë sot mëngjes luhet. Pyetje të rënda. Luhet kështu. Sipas orës 9, tamam i kemi. Është. Okej. Mirë, Robin Schulz bashkë me Jasmine Thompson do të vinë tani me këngën Sun Goes Down në klubin e mëngjesit. Më e vjetër është plaka. Mhm. Normalisht plaka s'mund të jetë e reja. Po, po, po. po. Gesti fiton dy bileta për në Cineplex. Po, goca është lagje e Tiranës. Mirë, shumë mirë. Atëherë do të bëj një pyetje tjetër. Kujdes, miq të dashur, kjo është gjithashtu në lidhje me qytete europiane. Unë dua t'ju them se ky qytet para luftës së dytë botërore deri para luftës së dytë botërore mm -hmm. ishte qyteti më i populluar i Europës kontinentale. 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Pra, qyteti më i madh i Europës Për nga popullsia Para luftës së dytë botërore Dakord I Europës kontinentale Kontinentale Pra, duke përjashtuar çfarë janë ishuj Duke përjashtuar Londrën Që ishte më i mhm. madhi Oke, okay, dakord Oke okay. Zero gjashtë e nëntë, njëzet, shtatëdhjetë, dy, dy, dy, zero gjashtë e nëntë, njëzet, shtatëdhjetë, dy, dy, dy, cili është ky qytet. Pyetja numër uh, një për Altinin, tani në ballafaqimin e lojës, miq të dashur, mm -hmm. është mhm. kjo. Altin do të zgjidhje që për shkak të një fatkeqësie me bravën, e derës apo çelësin apo ku di unë se çfarë, ta gjeje veten të mbyllur në morg për një javë rresht. Po, në mes të në mes të asgjësë i bie. Në po, mes të të vdekjes. Po, po. Në të shpirtrave. Ah po, ah po, do të zgjidhje mm. që të mos kaloje një javë në morg me të vdekurit, mm. por të bije era sqetulla. Gjithë jetën. Gjithë jetën. Po, po, po, jo, jo, një javë në morg edhe kështu madje. Po si një javë në morg? Me çejf. Po gjithë që do dalë sqetulla. Altin sqetulla mund të jetë një gjë e para i heq. E dyta mhm. sapuni uji nuk mbaruan. Ja, po ne kemi lënë sikurse që çfarëdo lloj gjëje ti prapë do mbash. Më fal po ti the, unë u besoj këtyre. Unë u besoj se do të ndryshoj gjëra. Dakor, dakor, nuk po ndryshoj. Nuk po di për gjërat e tjera. Atë nuk po i ndryshoj gjërat, por po them Që pasi të kalojë një javë në morg ai, mund mos jetë më i njëjti. Kaq po ju them. Po, Altinit i pëlqejnë eksperiencat e çuditshme. Mund mund dalim ndryshe. Ndryshe kështu. Sqetulla është e pastër. I see dead people. Njëri ka bërë një javë në morg. Një javë në morg edhe Olta. Bravo vajza. Po Altin. E njohim mirë kolegun këtu. Ka nga ata që Vijnë era sqetulla dhe u shkon jeta fjollë. Gjithsesi. Një janë edhe mes nesh. Atëra pyetja numër 2. Nuk vdes. Pyetja numër 2 është kjo këtu. Kjo këtu. Mhm. mhm. Atëra Altin. Mbasi ke luajtur me plastelinë, ke ndërtuar një shtëpi të vogël a diçka të tillë. Po. Mëson se në fakt je duke luajtur me kakë. Wow. Okej, okay, nuk e dim wow. se të kujt. Me pupu. Me, me pupu, po. Ose je duke luajtur me pupu ose, ose me bubu. Ose mhm. udu. ose me vudu, po. Ëh, uh, gjithsesi kakë. karriges atje, e cila është qull me urinën e dikujt. Dhe ti vetëm mbasi ulesh e ndjen kur ajo fillon edhe. Pasi je bërë qull edhe ti. Ajo penetron mbathjet e tua. Po. Këtë herë për herë të parë të lagura me urinën e dikujt tjetër. Freskët, freskët. Jo, do të preferoja të ngreja një kështjellë madhështore me pupu, me pupu. Okej. Të luaj me pupu. Të ulet në pipi. Të ulet në pipi, po, do të jetë gabim. Sorry, po. Tani pyetja është, cila është nga këto më e shpifura? I bie e dyta apo jo? E dyta është shumë e shpifur. Po pse e para pasi ti ta ndjesh po, mishin tënd? Në mishin. Urinën e dikujt. E ke vetëm në duar. Në duar kur ti pa dashje ke kruajtur pak uh, faqen. Tani imagjino që kjo të ndodhë. Je je në një kinema, të ndodh kjo. Është e tmerrshme. Ti e ndjen. Ë, je bërë qull nga mbrapa. Ça bën? Olta për ditë. Për ditë. Për ditë me pupu. Po më fal tani pse do të ka për ditë. Më fal para se t'u marrësh erë gishtave. Ai ti po menjëherë me pupu. Po me pupu të njohur, jo të panjohur. Me pupu të njohur. Po, okej, mirë, dakor. Pyetja numër 3, Altin është është e lehtë. Për ti do zgjidhje që me një thikë shefi, një mm. thikë kuzhine, të prisje gishtat e njërës dorë. Vet, vet. Sikur po. pret karota. Të të majtës, po si karota, tamam, mund ta bësh kështu. E t'i bësh. Nëse do, do me shpejtësi. Tamam. Apo, apo Altin do të shkulje dhëmbët, ë, dhëmballët Dhëmballët. me një darë. Vetë është kjo zgjedhje Vet, vet. individuale. Vet, ti zgjidh çfarë duash. Ne t'i kemi bërë shumë të thjeshta gjërat. Po, ose arsye- ose prit gishtat me thikë, Ose shkul dhëmbët me darë? Ka ndonjë ka ndonjë motiv të fortë pse duhet ta bëj unë këtë? Për la. Jo. Pse do pse do të bësh çfarë? Prerjen e gishtave? Po po. Për shkak të hir të, se dora e majtë mund të të ketë çuar në mëkat. Që të mos mëkatosh më me të majtën. Po, këto gishta do t'i pres të gjitha apo një? Gjitha, gjitha. Në rënd, po. Pesë s'po Altin, pesë. Po heq dhëmbët më mirë se shkon i bën prap. Atëherë Altini zgjedh të shkuli dhëmballët me darë. Bravo Jeri. Dhëmballët ka thënë Olta. E cila ka humbur lojën gjithsesi më tani. Sepse sepse Jeri ka 3 të sakta, Olta ka vetëm 2 të sakta. Mendova si për vete. Bravo Altin. Bravo. Mirë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit tani është Tiziano Ferro. Senza scappare mai più. E dëgjojmë. Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio cosa faccio, dimmi se rifletterò Kjo kishte ditën e parë. Është Monika 741 mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, bravo. Fitues të tjerë për të dhënë? Ndërkohë kemi, kemi, kemi Berlinin. Tani ti Tiziano Ferro, Tiziano Ferro, po? Mhm. Mm mhm. Ëm O, oh, a ish Gianluca Grignani Po mendoj, kush kishte dalë gej nga këta? Po ky, ky është që po. doli uh, Ky ka dalë Doli nga dollapi, si thonë shprehja, po? Sa unë jam Okej, okay. Io sono. Sono io. Ci sono anch'io. Ok, mirë në rregull, faliminderit shumë mm. uh, Goca dhe çuna, jeni me klubin e mëngjesit valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-së Kemi luajtur Sharadio sot, kemi luajtur sa e njohim kolegun Altinin, kemi luajtur lojë e kuice me seri. Tani mm. Jeri do të na tregojë një histori nga ato të sajat. Jeri kë ishte një ishte mbi një ishte mbi një mbi një kuzhinier. Jo, dyert që janë pak me hapësirë dhe ti mund të shohësh këmbët që ka po, dikush. Po, po, është dikush aty brenda. Ky ka parë këpucët e asaj. I ka parë këpucët e saj. Po, por që nuk ishin vetëm këpucët e saj, po ishin edhe këpucët e dikujt tjetër. E kujt? E kumbarit të tij. Dhe se kishte ditë të tjera për shkak. Po po. Të nesërmen. Pastaj thotë mos i ngatërroni gjërat, ato i kemi bërë edhe ditë të tjera. Edhe ditën para dasmës. Do vazhdojmë edhe më pas. Mori mikrofonin dhe u tha të gjithë të ftuarve që ishin aty se dasma ndërpritet. Ndërpritet. Pasi nusja tha është duke tradhtuar pikërisht ditën e martesës. Po më tradhton thonë në tualet. Të gjithë të shkojmë atje. Sa keq, sa keq, sa keq. Shumë keq. Domethënë kjo tradhtonte. Vazhdimisht. Po edhe pikërisht në atë moment. Më falni, mm. na jepni një, na jepni një kështu një grua. Opinion të brendshëm o gra të emisionit tonë. Çfarë, çfarë shkon në mendje një njeriu për shembull që ditën e dasmës t'i fusi një të shpejtë në banjo para para se të martohesh. Si mund ta bëjë një grua? Kjo është ti. Më fal, kjo kjo është për adrenalinë. Nuk ma merr mendja që kjo është për kënaqësi seksuale. Më bëhet mua aq keq, më fal, më bëhet aq keq se tani me ty në banjo. Tani nga eksperienca që unë ato... kam kaluar. Sa jam me fustan të bardhë. Nga eksperienca që kam po pra, kaluar. Po, ta fol ti ti fol nga vetja, po, na trego pak nga vetja. Nuk bëra gjëra të tilla, ju them të vërtetën, por them ndoshta ajo, ajo ndoshta nga emocionet, dhe me sa di un, them kjo mund të ketë qenë për një kalim emocionesh, domethënë. Për një kalim emocionesh. Po mund të ketë ah. ardhur nga ai apo nga ajo? Po cila cila pjesë e e kësaj? Ndoshta ajo ka pas shumë emocione. Shërben shërben për kalim emocione, s'e di un. Po, një çlirim emocional mm, ose duke qenë pak të dehur edhe. Ka ngatërruar dhëndrin. Po, jo, oj jo, oj. Jo, jo, jo, un mendoj që Unë mendoj që shkëndija ka ardhur nga ajo. Kurse ky djali donte që të linte një shenjë edhe ditën e dasmës, domethënë kjo ai e bënte për shoqërinë. Ai e bënte për shoqërinë. Në çdo, ai tani nuk do të shënuar. Ditën e dasmës, para se të lindësh. Unë mendoja që kjo ishte vetëm vetëm për filma ndodhte kjo domethënë që Por ja që dhe në realitet ndodh një gjë tjetër. Ashtu se paktën sot do ajo do përmbahet. Ata shumë filma besoj. Nesër mbas dasme, a ku di un se çfarë ose. Duke parë duke bërë. Kur të kthehem unë nga ajo, do të gjejmë një mënyrë, një moment, një Je ne sais quoi. Skenari mund të jetë i çuditshëm, domethënë të ketë qenë ky djali dhe kjo i ka thënë po jo të paktën të lutem jo këtë ditë. Këtë ditë mm. mos ma bëj këtë. Supozohet mm. që është dita më e bukur. Djali ka këmbë mm. ngulur ose mund të ketë qenë e kundërta. Vika, vika, shumë keq. Shumë keq. Për të djalin. Mm. Për të djalin që u tradhtua ditën e dasmës, të maqedonisë. Nga nga kjo gruaje. Gjynah. Gjynah. E një tjetër një tjetër mashkull që e pëson nga një femër më. Dhe nuk duhet të bëjmë përgjithësime. Ai e bëri për shoqëri. Po pra. Dhe për t'i treguar ajo për shoqërinë e burrit e bëri. Po shpëtonte shokun nga një jetë e nxirë. Se do ishte, do ja kishte nxirë gjithë jetën ajo. Ai do. Ai po ndihmonte shokun që ishte i paaftë. Ai e diskreditoi atë. Jo, ma e tregoj se kush ishte ajo. Ai bëri për t'i çjerr maskën. Ai po i jepte një dorë shokut. Ti mund ai, unë i jap dorën atij, i them bravo. I mbani ke. I them laj duart dhe do t'jap dorën. A diçka të tillë domun. Sa e mund të jetë kështu? Nëse, okay. Mirë, e ndërpresim programin. Shkojmë tek muzika. Paolo Nutini. Jenny don't be hasty është titulli i kësaj kënge. Jenny mos u ngut. 5, 4, 3, 2, 1, fillojmë programin Atëherë Mhm mm Kemi parasysh meqë ju hymë te kjo tema e ku ti u ndan,, asaj gjë që ndodhi atje tradhtia e kjo. Ë një sherr i madh që bëhet midis çifteve është për shkakun që pse ti e pe atë? E keni parasysh pse ti e pe atë? Është një pamje e tillë për shkakun pse ti e pe atë? Kur je me një femër dhe sytë të shkojnë tek një femër tjetër. Ë të gjithëve na kanë ndodhur Të gjithëve ne e kam fjalën për unë dhe për mua dhe ty Altin dhe edhe Lorin, por eh, por që siç eh, shpjegohet sot në klubin e mëngjesit, mm -hmm. kjo nuk është domosdoshmërisht uh, diçka e keqe ashtu siç mendohet. Gjërat e bukura për të parë janë. Gjërat e bukura për të parë janë, Ieri e tha, është po, pyetja uh, pika e parë për t'iu përgjigjur se pse meshkujt hedhin sytë. Ëm um, kur kalon Olta, uh, edhe kur kalon ndonjë djalë i bukur e shohin vajzat. Mashallah. Fol për vete Ieri. Mos bëj kështu tani, se do të të ketë ndodhur. E para e punës thonë është është çështje testosteronesh, testosteronesh që pra, mashkulli ka. Dhe kur kalon dikush që ka që ka një pamje të bukur, po themi, është një Dhe pastaj, pastaj vjen mendja, thotë, "Ore çfarë bëj kështu?" Ore çfarë bëj kështu? Por nuk është, nuk është e qëllimshme, nuk është e menduar, por është e brendshme dhe e si thua është e vetvetishme, e mm. vetvetishme. Ndodh pra që ti e mendon. Kalon një femër e bukur do do shikosh në atë drejtim sepse nga ana tjetër s'po ndodh asgjë. A ti do? E po tash edhe kjo punë. Kalon një femër e bukur se ka dhe nga ata, janë maskarenj fare, edhe të pandershëm. Ka nga ata mm -hmm. që kur kalon një femër e bukur, nuk e shohin fare. Kastile shikojnë nga ana tjetër, sepse janë aq të kompleksuar se më thonë, do më shikojnë mua që e pashë atë, edhe bëjnë sikur të shikojnë sikur i kanë sytë. Ëh, uh, ndërkohë, ah, mos e zot. Ndërkohë ngrihet një të prishur, një pjesë floku këtej nga mbrapa, se janë sytë që që të po, vesh. Janë qeliza sysh që kalojnë përmes flokëve. Kalojnë përmes kafkës dhe dalin në anën tjetër. Po. Gjithsesi, ëh, uh, kështu që përgjigja e parë është testosteronet e e e mashkullit që që kërkojnë kërkojnë të bëjnë atë që duan. Kërkojnë kanë mendje, kanë një mendje të tyre, të cilën mendja ajo nuk e kontrollon dot. Pyetja e dytë nuk u merr leje. Është si kovë me ujë kur i thotë ai femër. Po. Janë testosteroni dizet ajo është sigurisht e shuan. E shuan. Po. po. Ehm, ky segment i programit tonë mundësohet nga çunat e klubit të mëngjesit. Po, mhm. vazhdojmë. Në të dytën kemi kemi çështjen estetike. estetike. Mm. Një gjë që është e bukur, është e bukur. Një po, lule që është e bukur, është e bukur. Një lindje dielli, një perëndim. Po. Është normale që të mos liqeni artificial para 100 vjetëve. Po. Një mjellmë. Pa të shkatërrojë. Një mjellmë në liqen. Një mjellmë në liqenin artificial. Pra, pra, pra, ashtu siç vajzat duan të shikojnë gjëra të bukura vazhdimisht, mhm. qofshin këto fustane apo këpucë zakonisht. Ë uh, edhe ne duam të shikojmë gjëra të bukura. Kuptoj. Por që nuk duam vetëm vajzat i shohin djemtë e bukura. A një fol ti tash. Po jo, kjo është e vërtetë. Jo, fol fol. Se unë gjithsesi ju nuk keni gjë e bukur të tërheq vëmendjen normalisht. Djem jo vajzë bukur ti s'i shikon fare. Jo, jo, i shoh, po them në momentin që është. Ata i shikon ca më. Si në rastin e djemve që kur kalon një vajzë shumë e bukur i tërheq vëmendjen, ashtu ndodh edhe me vajzat. Ne provojmë pak tani klubin e mëngjesit se si do shikoje një djalë të bukur dhe një djalë jo dhe aq të bukur. Në fillim po kaloj si një djalë jo dhe aq i bukur. Nuk, nuk të shof gjatë dhe me vëmendje S'më pe, s'më pe fare Jo, të pashë, kur fillove ecjen Kur fillove ecjen, po mm. tashi, po, po tashi um, Si një djalë shumë i bukur mm -hmm. Po, jo duart mbrapa të lutem. Ashtu. e tretë është pse pse pra pse ose përgjigja e tretë për këtë pyetje mm -hmm. është për shkak se duan të xhelozojnë femrën e tyre. Oh, no. Pra meshkujt mund ta shikojnë një femër tjetër vetëm e vetëm për ta bërë femrën që kanë në krah, mm -hmm. që ta kuptojnë që ka edhe 3 miliard femra të tjera në planet. 3.5 më saktë. që po i presin krah. S'dua, s'dua të harroj. Pik 5. Po shikoj shpletë. Po që po i presin krah. Po unë bëra plotësimin e fjalës. Do të them që ka një grua dhe dhe ca të tjera. 3.5 miliard të tjera. Po. Të mundshme. Të mundshme. Kjo vlen në të dyja rastet Blendi. Po, po. Po po, këtë po them. Kështu që po, kur do ti që ta bësh tjetrën. Atë që ke në krah dhe ia tregon shoqërisë me atë. Do të ta bësh xheloze. E ke zgjedhur dhe të ka zgjedhur midis kaq shumë zgjedhjesh. Ashtu do të na thoshte. Faleminderit uh, Jeri. Të lutem Blendi. Jeri që që del me shpatë për të mbrojtur uh, normale. Për të mbrojtur të drejtat e grave. E tjerë dhe që gratë e mizeri e... Fatkeqësisht jam grua Po ra Po ti nuk e di Ti nuk e di si janë meshkujt jo, Fatkeqësisht për ty gratë Ndaj flet për gratë Nuk i njoh Unë gratë njoh Tani, Eliza Doolittle mishi e dashur vjen me Mr. Medicine Në klubin e mëngjesit Sot uh, Nice, ok, mirë, kaloi edhe kjo Faleminderit Altin Këngë shumë bukur, po nuk më pëlqeu As mua në fakt, por kaloi tani. Nuk e di pse, nuk e di pse. Ndoshta çik von për këto. Mm. Sot gjithsesi, siç po thosha, bashkëshorti i burrit të tezës është një gjë shumë e çuditshme. Është e çuditshme. Ka kështu, ëm um, ka në mediat tona një zell për të për të nxjerrë lajme sa më shpejt, sa më mirë. Edhe ë uh, Për njërën nga zyrtaret në kreun e një institucioni është bërë një listë me të gjithë uh, vëllezërit motrat e ku di unë se çfarë domethënë uh, ideja është e nepotizmit domethënë që që bëhet akuzë në media dhe njëri prej të akuzuarve është bashkëshorti i burrit të tezës së saj i cili Është është i cili punon. Është, fal, si është bashkëshorti i burrit të tezës. I burrit të tezës. Po, po. Po, akuzohet që ka futur në punë bashkëshortin e burrit. Që do thotë që tezja e saj është martuar me një burrë të martuar me një burrë tjetër. Wow. A ku di unë se çfarë? Po. po në në Shqipëri është kjo. I dolën të palara. Nëse. Tezës më shumë. Po pra, po. Tezës. Burri, burri. Hapën edhe sherrin e përshpi kështu. Gjithsesi. Gjithsesi, Olta jepi pak me emrat e fituesve. Ç'të hija për shkak. Hmm. Hajde edhe tani. Berlini ka thënë Eritani fiton 2 bileta për në Cineplex, ndërkohë për lojën e Altinit është Edvini. 2 bileta për në Cineplex fiton. Mhm. Mm Gjithashtu psikologjia ishte sa radio juaj, mm -hmm. Elvisi fiton 2 bileta për në Cineplex. Mm -hmm. Bravo. Kaç. Ej, um, si tha ajo, vajza, ose gruaja, kur po përcillte miqtë, mm -hmm. uh, i thotë të voglit, se krema e ton çdo gjë. I thotë në momentin, thotë, ke qenë uh, Përshëndete një çik xhaxhin, thotë, se po ikën xhaxhi, përshëndete një çik xhaxhin si i themi njerëzve kur ikin? Çu çu çu i këto çu çu çu çu i. E pa vaj. Je voli. Foli para para mendjes. Mirë bëri. E kështu. Okej. Okay. Iku për sot. Do të ndodhë. Wow. Kaloi një kaloi një muaj i shkurtër shkurti. Marsi erdhi. Okej. Okay. Jo, po presim, ne kemi kohë. Arrim ne presim këtu jemi. Një sekondë, ne kur ti të gati, hola le të po, flasim. Po sigurisht, sigurisht. Mm. Ama kur ta merrni s'do më thoni më asgjë. Prandaj unë po ju lë një çik në pritje se kam nevojë të flasim bashkë. Nice. Iku tash kjo. Na na kërcënoi me që rroga, no, dëgjoni se po. Asnjëherë, asnjëherë. Oh, kur ka ndo, po kur ka ndo, është, është regjistruar kot fare media në Shqipëri. Fol për median tënde, në median po time. Për ty po flas kështu. Ti je nga të gjithë që akuzojnë, uh -huh. që akuzojnë lart e poshtë uh -huh. ti je strumbullari i gjithë kësaj. Ma afër teje. Ta futa në një çop me pupull. Vjen e bukura. Mjaft tani. Ë I bukuri. Kush është më rëndë? Bashkëshorti i burrit të tezës. World behind my wall do ta mbyllë për sot me emisionin klubi i mëngjesit, miq të dashur. Me Oltën bëjmë shaka se s'merremi fare me të. Kthehemi nesër. Ciao. Fala. Ju pafshim, kalofshi sa më bukur.